Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio d'ara i fins a la una de la matinada. En este espai, amb el treball de Sala Folgado, una redacció, redacció perdó, el de Arturo Delgado al front del control de so, i eh, vos parla com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils, mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i a la nostra web la 977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 eh, nit. Bé, doncs pues, eh, la pregunta que vas fer avui en el Twitter és si després de tot el que s'ha muntat en el dia d'avui encara li oferiríeu a Otamendi la possibilitat de renovar el contracte, de millorar-li el contracte en el València per a que es quedara? O ja després de lo d'avui el deixaríeu anar? És la pregunta que estem fent en el, eh, en el Twitter, arroba esports 97 nit. Eh, després dels de, eh, últims moviments, encara li oferiríeu una oferta de millora a Otamendi per a que es quedaran en el València? És la pregunta que estem fent avui en el nostre Twitter, arroba esports 97. Perquè el que queda clar és que quan uno ja eh, començava a dissenyar el dia, a dissenyar com era l'entrada del programa, com era l'entrada de la setmana, amb un València en Champions, amb un València que ha d'estar pendent dels possibles rivals, amb un València que ha d'estar pendent del mercat de porters després del que li va ocórrer en Almeria a Diego Alves, amb un València Club de Futbol que eh, estava en Nova York. Amb tot això, bé, pues, eh, hi ha hagut unes declaracions d'Eugenio López, el representant de eh, Nicolás Otamendi, a Ràdio València, en les quals ha dit que el jugador vol anar-se'n, que el jugador ja li ha comunicat al València Club de Futbol, etc etc etc i lògicament s'ha muntat eh, rebombori. Eh, ara després, si les comunicacions són propícies, ens atendrà des de Nova York el president del València, Amadeo Salvo, per a oferir el punt de vista del club al que ha passat en el dia d'avui. I miren, eh, a mi la impressió que me dona és que més enllà de que Otamendi vulga quedar-se o no en el València, i si és altre debat, crec que s'enganya deixant que el seu representant el fica als peus dels cavalls. I no perquè el representant o perquè també n'hi vull ganar-se'n. Miren, això és futbol. I el futbol, per a tu que m'escoltes, és un sentiment. Però per al 99,9999999% dels futbolistes és un ofici. I si tu que m'estàs sentint és un treball, saps que quan tens la pòsita de millorar, generalment millores. Ixa és la realitat. No crec que s'enganye el futbolista per intentar millorar, encara que eh, és cert que el València aposta per ell. Sí crec, i ho dic sincerament, que és una errada gravíssima que el seu representant hagi expressat la voluntat d'anar-se'n de la manera que ho ha fet. I sí que crec que és una errada que el futbolista calle i ho deixa tot en boca d'un Eugenio López que crec que no està tenint el respecte debut al València Club de Futbol. Ja és una qüestió de que o dir vull ganar-se o vull quedar-se. Jo sé que tu, que m'escoltes, estàs decebut amb el futbolista, però que alhora, i per això la pregunta que estem fent, probablement voldries que es quedara el futbolista. Jo crec que el que no pot fer el representant en la ràdio que siga, m'és igual, vull dir, els que han tingut a Eugenio López, enhorabona per el document. Però, sobretot, el que no pot ser és que Eugenio López, al qual jo crec que el València no li deu res, s'expressa de la manera que s'ha expressat al voltant d'una entitat com el València. Crec que ahir s'enganya Eugenio López en la manera d'expressar-se i s'enganya Otamendi no és impera res després d'aquestes declaracions del seu representant. No abans. O també dir, si vol mantenir el silenci, està molt bé. I jo va ser el primer que vas dir amb José Luis Gallà, no assassinem la prudència. Però és que ara el primer que no ha tingut prudència és el representant del futbolista. I per tant jo crec que el futbolista hauria de donar un pas al front, encara que siga per dir, per dir que vol anar-se'n. Però sobretot per a dir-ho d'una manera distinta. Una manera en la que jo crec que el València eh, no mereix ser tractat de manera pública per el representant del mateix futbolista. Les 11 i 36. Anem a anar ràpidament amb les 5 fotos i establir aquesta comunicació en Nova York a veure si podem contactar amb, amb adreçador. Però primer, com sempre, i com fem en cada arranque de programa, les 5 fotos del dia. Guerra per Otamendi. El seu representante Eugenio López declara que el futbolista embola en la del Valencia y Salvo contesta que son 50 kilos. Si Otamendi eh, quiere salir del Valencia tendrá que decirlo él públicamente. No ninguna gente, ni ningún eh, correviviles. Y entonces, el que, si quiere salir del Valencia tendrá que venir un club y eh, pagar lo que vale, lo que decía el club que vale Otamendi, que en este caso ya puedo adelantar que son como mínimo 50 millones de euros. Jo Cancelo ja és del València. El club de Mestalla ha fet oficial el fitxatge del futbolista portuguès qui passa de cedit a futbolista en propietat fins el 2021. Ja en Nova York, l'equip es troba ja als Estats Units per a jugar un amistós contra el Columbus Crew i signar l'acord amb UN Women. Vacances fins el 6 de juliol. L'equip granota ha finalitzat ja tota activitat física i tornarà al llevant en més i mig el treball per a començar la pretemporada que transcorrerà entre Oliva i Hermelo. Ja n'hi ha horaris. Una volta aconseguida la cinquena plaça en la Lliga regular, València Bàsquet arrencarà dijous el playoff a Bilbao i el dissabte en la Fondeta contra el conjunt basc a les 6 i quart de la vesprada. Les 11 i 37 arranca Esports 97 nit, que vos recorda la pregunta en el Twitter d'esta nit, en el arroba esports 97 nit. Després dels últims moviments, encara li oferiríeu una oferta de millora a Otamendi per a que es quedarà en el València? 11 i 37, una pausa i fem una quirada telefònica de llarga distància cap a Nova York. Allà ens espera el president del València Club de Futbol, Amadeo Salvo, per a donar la seva visió al voltant del cas Otamendi i a veure si traguem alguna coseta més. Fins a l'hora de la matinada, així, en Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio, Fem esport, en valencià. Ta-ta-da-da, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Hotel Calor, muy cerca de Valencia, en Ribarroja un lugar donde podrás relajarte y dar placer a tus sentidos en un ambiente muy selecto. Hotel Calor dispone de unas excelentes instalaciones para que conviertas tus fantasías en realidad. Siente el placer de vivir sensaciones inimaginables, un tiempo donde el protagonista serás tú. Hotel Calor, calle Mistral 10, Polígono Industrial La Reba, sector 12, Ribarroja, junto a Desguace Malvarrosa. Más información hcalor.com. Este estiu, si tens 18 anys o més, pots continuar formant-te per a allò que estàs estudiant. La DIPU i el teu ajuntament t'ajuden amb més de 3.100 beques de 500 euros al mes. Durant juliol i agost, perquè adquirissis experiència. La DIPU et beca, Diputació de València. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teu teua Ràdio. Arranca Esports 97 nit i, lògicament, amb tot el que ha passat en el dia d'avui, el que ha de fer este programa és, des de València, viatjar fins a Nova York. Allà ens espera el president del València Club de Futbol que atén este programa, per primera volta així que tenim que donar la benvinguda a la 97.7 Ràdio i Esports 97 nit, Nova York. Amadeu Salvo, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Benvin tal, Benvingut a este programa. Muchas gracias. Bueno, president, eh, hi ha hagut dies més tranquils, s'imagina, Pero bueno, desde el que la buena noticia es que Miss mon vol els futbolistes del Valencia. Bueno, eh, eso es lo que dicen. Aquí al valenciano, Manolo, no hemos recibido ninguna oferta. Simplemente comentarios y, interesados por una parte, pues, su agente, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que al Valencia, y si eso no es cierto, que lo a cualquier club, nunca se ha dirigido a ningún club, ni al Valencia ni a ningún eh, eh, trabajador del área deportiva o, o de la dirección o del Consejo del Valencia o de la propiedad del Valencia se han dirigido en ningún club con la intención eh, de, decir que va a comprar otra y ni siquiera esa, ¿no? no es una oferta, ni siquiera con la intención de comprarlo. Por lo tanto, esta es la situación. ¿Y el futbolista o el seu vos han comunicado que volen marchar del Valencia, presidente? Bueno, eh, nosotros, mira, yo te voy con, los, con los con casi todos los agentes de los futbolistas siempre se tienen conversaciones durante todo el año. Se habla, que si llega una oferta, que si eh, cuál es la intención del club. Y la intención del club siempre ha sido la de quedarse con Otamendi, la de que Otamendi cumpla su contrato, la de hablar con Otamendi porque es un futbolista muy importante, ¿vale? Entonces, que el jugador pueda decir, no, pues si hay una oferta yo me quiero marchar, pero eso, eso no lo dice, eso, pasa siempre, ¿me entiendes? La posición del Valencia es muy clara y ya se dijo, y se dijo a esa gente el Valencia pone las condiciones. En el caso de que se quiera ir, tendrá que decirlo públicamente. Y el precio también es como mínimo, como mínimo, 50 millones de euros y la forma de pago que decía el Valencia. Pero eso lo saben ellos. Me a decir que el Valencia no es Vencha ni un sol euro esos 50 millones de euros, Amadeo? No, no, de ahí para arriba, por supuesto. por supuesto, por eso pueden estar seguros todo el mundo perquè sabeu que el futbolista lógicamente té mercat, pero això m'estàs dient ahí cap amunt. Por supuesto. Eh, no sé, incluso ya, no sé, alguien, eh, prensa nuestra del club, me han dicho que, que la cláusula de 50 millones es una cláusula desproporcionada. Yo creo que... Mm, bueno, la, no, y el mejor, uno de los tres mejores centrales del mundo, no es ninguna desproporción esa, esa, esa, ese valor, ¿no? De todas formas, es el, es el contrato que se firmó <laughs> eh, con alegría, con, con, con, libertad, hace un año prácticamente. Entonces, eh, no tiene ningún sentido esta situación que la que vivimos ahora. És la gran pregunta, Amadeo. Per què avui eh, l'equip volant cap a Nova York, amb la tranquil·litat de la quarta plaça, apareix Eugenio López, Eugenio López perdó, el representant a dir això? bueno, pues eh, a su estrategia, querrá debilitar al club, querrá eh, presionar para que, eh, bueno, pues que el jugador no se incorpore a la concentración cuando toque, porque eso afecta al grupo, tener un jugador descontento, eso nada, eso es equivocarse de todas, todas, las cosas no se hacen así. Señor Eugenio López, si usted quiere que su jugador salga del club, primero que lo diga el club, el jugador públicamente, y segundo, que venga un club y que negocie con el Valencia pero ya lo avanzamos. Mínimo 50 y la forma de pago. Esas son las fórmulas normales, las formas de salir atacando o, defendiéndose de algo irreal. El Valencia no vive ni de rumores ni de especulaciones de un agente interesado en un jugador. El Valencia defiende las posiciones de un colectivo, de una entidad que tiene 96 años de, historia y no vamos a permitir que nadie salte eh, o que se ría de una entidad como el Valencia Club de Fútbol, que tiene millones de aficionados que lo sienten y lo viven como algo personal. Y eso no lo vamos a permitir. Tres últimes preguntes para acabar, Mario que imagino que he tenido muchas cosas que hacer hoy en, en Nova York. La primera, el representant del futbolista ha dit que a tu te diguen a la cara fa dos mesos que ells volien <coughs> anar-se'n. Això és cert o és fals? No, no, a mi, les conversacions que jo tenga privades con Otamendi, uh -huh. pero eso eh, eh, no las voy a desvelar. Però si el Otamendi a mi me dijo, si hay una oferta que a mí me interesa, que me interesa. Si hay, que no la hay, es que no la hay. Vale. Si a mí me interesa, me gustaría salir. Bueno, pero eso será si... y, y la respuesta del presidente de Valencia fue, Nico, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que tú que te quedes, pero si no, el precio y el timing lo maneja el Valencia, no tú ni tu agente. O sea, con la respuesta del presidente de Valencia, que es lo mismo que te estoy diciendo ahora, ¿eh? yo no oculto nada. Lo que pasa que es muy bonito eh, siempre querer ir con discreción pero al final desvelar conversaciones privadas cuando uno quiere. El presidente de Valencia nunca se ha comprometido ni se comprometerá a eh, facilitar la salida de un jugador cotizado en las condiciones que el jugador y sobre todo su agente, que es el más interesado, que debe tener otra serie de intereses en el club eh, que quiera manejarlo, en beneficio del Valencia Club de Fútbol, de eso nada. Está molt que diguis això, Amadeu, porque un los robos que n'hi ha que ya un pacte, perdido de alguna manera, este, estos Nadals en el que tú eh, eh, asegurar que facilitarías la isida del jugador en este un mes barato. también ho desmentís. Eso es absolutamente falso. Yo siempre le he dicho que el precio y el timing, en el caso de que el jugador quiera salir, que lo tendría que de anunciar él, siempre sería el que, el que marque el Valencia. Y que, no, y que nosotros queremos contar con el jugador, pero no queremos contar con jugadores que no, que no quieren estar en el club, eso por supuesto, pero pero tendrán que, que acatar aquello que ellos han aceptado que han firmado como válido. Perfecte. I eh, l'última del, del tema eh, Otamendi. Se digué que en un moment donat, per que el jugador poguera estar més a gust i per si venia una cosa com esta, el club estaria disposat a rebaixar-li el contracte. Després de les formes d'Eugenio López, eh, continuaria el club eh, favorable a revisar-li el contracte o ja la cosa s'ha ficat una miqueta més agra per les formes? No, también nosotros, primero que tiene cuatro años más de contrato y segundo, que por supuesto, es decir, yo eh, sé cómo funciona este, este señor, ¿no? Es, eh, es decirle, a, eh, dile al presidente que te quieres marchar para tener siempre la puerta de salida abierta, ¿me entiendes? Yo conozco a Tamendi perfectamente, perfectamente, y conozco a esa gente. Por lo tanto, ya te digo que, <laughs> que, que no me afecta en absoluto lo que diga una gente, porque defiende un interés personal de él, no defiende un interés de un colectivo como el que defiendo yo. Por lo tanto, no me vale en absoluto. Perfecto. pues eh, per la ONU ya preparad para a, a quedar de, de punta en blanco, presidente? Sí, yo creo que es muy bonito, ¿no? Que Valencia Club selle un acuerdo con, las Naciones Unidas y, bueno, en algo, bueno, que sea el embajador de, la UN Woman, de las, eh, un proyecto solidario en torno a la mujer es decir, es el equipo de las mujeres en el mundo, ¿no? <laughs> Yo creo que es muy bonito. Están de moda, Presi. están de moda, están de moda, no, ya están de moda hace mucho tiempo. Correcto. Y, <laughs> y, la verdad es que muy contentos, ¿no? Es algo muy bueno para el Valencia eh, que nos hayan elegido porque, claro, formar parte de este proyecto no es, bueno, oye, no es un comentario, digamos, de barra o de agente, ¿no? es un proyecto... <laughs> ha habido que trabajar, ha habido que trabajar eh, mucho, presentar un proyecto. Había muchos candidatos, había muchos candidatos en el mundo y que haya sido seleccionado el Valencia. Para esto llevamos eh, varios meses trabajando, pues la verdad es que eh, estamos muy contentos, muy contentos y va a ser muy bueno para Valencia, muy bueno para las Naciones Unidas y, muy contentos de, de colaborar en este acto. Primero como marca de expansión de Valencia Club de Fútbol y segundo y todavía más importante como un acto de responsabilidad solidaria, responsabilidad corporativa del Valencia Club de Fútbol con las personas que lo necesitan en, el mundo, en este caso son mujeres, son personas que, que, nos necesitan, ¿no? A todos nosotros. Está claro. Eh, Presi, para acabar, que esta sí que es la última eh, Parejo, ¿qué me puedo decir de él? Eh, ya que este en el tema de representantes ya me y me de agentes. Está bien, está bien. Es, cuestión ¿Está, de... ¿Está cerca? siempre digo lo ¿Está cerca? Sí, yo, Parejo va. Lo dije ya y lo digo, Parejo será jugador. Bueno, ya es jugador de Valencia y le queda un año más, pero tenderá a ampliar el contrato eh, porque él quiere estar en este proyecto. El Valencia quiere que esté. Y es como vaya como Cáceres, como Javi Fuego, como todos, ¿no? Al final son negociaciones que llevan tiempo porque porque eh, son intereses, bueno, pues es lo normal de una negociación, ¿no? Eh, y, y al final, pues bueno, buscar, llegamos a un acuerdo seguro, vamos, yo soy muy positivo con, con Parejo. Pues eh, un plan que... Parejo y con todo, lo, con Figulí, con Piatti. Eh, no me preguntas pero te lo digo. Vale, perfecto Con Figulí y con Piatti. <laughs> pues ya ya, ya pues a que me, me dius tot y, y que és la primera volta que te tenim. Sponsor, el main sponsor, ja que estem parlant del de UN Woman, que així és fantàstic per a València, però el main sponsor, anem a tindre novetats en breu o hi haurà que esperar una miqueta més? Nosotros tenemos un valor de la camiseta y el valor de la camiseta son 10 millones de euros. Valores de 6, de 7, de 5 tenemos mucho, pero llegará el que nosotros queramos. No vamos a, evaluar y lo digo así de claro. El valor mínimo de nuestra camiseta son 10 millones de euros. Prefiero estar dos años, darle valor a mi, a mi camiseta y firmar, firmar un contrato, por ejemplo, de 30 que firmar uno de 18 ¿eh? y, al final eh, eh, devaluar mi valor. Esas es las condiciones que ha marcado eh, eh, Peter Lynn, Meriton, y es las condiciones que nosotros vamos a seguir porque, porque creemos que es lo correcto. Ha tardado el presidente en asomarse para esta sintonía, pero ha valido la pena sentirlo y que es a prácticamente todo en un rato que tenía desde Nueva York. Juan Buiga te una cadira para charlar un rato de fútbol y de lo que falta falta, ¿de acuerdo? Perfecto. Venga, un abrazo. al president del València Club de Futbol des de... No, ha costat Folgado, bona nit. <clears throat> Què tal, Manolo? Ha costat, però eh, ens ha parlat pràcticament de tot el que li hem preguntat. Sí, efectivament, tenia ganes de... Tenia ganes avui de parlar del president. Sí. I què t'ha paregut? Què te sembla tu esta, esta història de <clears throat> Otamendi i del València? Jo, més enllà del, que dic, del futur del jugador que ja veurem quin és, jo crec que avui Eugenio López no és que s'enganyi en parlar, no vaig a ser jo el que tire pedres contra el meu teulat, vull dir, un tio no s'enganya per parlar. Per a nosaltres, els mitjans de comunicació, quan més gent parla, millor. Però crec que en la forma sí s'enganya. Pues no sé, Manolo. Yo lo que crec és que un representant sempre representa un futbolista. I probablement també li vinga a no parlar i que parle per ell el, el representant. Però això també hem dit que, que s'enganya ell. Sí, sí. Bueno, o no. O no. El futbolista no parla, però uh -huh. parla per ell el seu representant. Qui representa Otamendi? El seu representant. Treball brut que el fa sempre? El representant. El València vol que se descare Otamendi. No crec que Otamendi se descare. És una lectura. És una lectura. Però bueno... No cal dubte. A, a en els més... Estats Units igual parla Otamendi al voltant del seu... No, no, Otamendi no ha viatjat a la, a la Xina. En, en, la, en la concentració, en la concentració de l'Argentina. la, Però se n'anava ja, uns dies de vacances, no? Igual parla Otamendi. Crec que en vespes ens uns dietes de vacances, agarrava dietes assumptes propis, que diria mm. aquell. Però quan torne va ser l'objecte d'interès també en la, en la premsa argentina. Tots els mitjans en Argentina, eh? Sí, sí, sí. Buf! Sí. Folgado. Dime. A part d'esta conversa que hem tingut amb Amadeo Salvo, ell sí s'ha referit a algunes cosetes. Eh, eh, bàsicament, eh, a la de la prèvia de la Champions, al de fer una, al de fer una bona inversió per a la, per a la prèvia de la Champions amb el, aquest estiu on, ara després parlarem a la tertúlia, els objectius canvien una miqueta. Mira, si m'he oblidat preguntar-li al, al president sobre el tema del porter. Sobre el tema de... del porter. Sí, perquè... perquè ara els objectius canvien, Folgado. Sí, no, no, i el València Manolo eh, va firmar un, un porter. A hores d'ara ja treballa des de, des de la nit de, de dissabte, eh, pentinant el mercat a la, bueno, pues a, a la quasi captura d'un d'un porter. Alves va estar sis mesos de, de baixa per Esperat. a recuperar-se. Esperat, que la pregunta que anem a fer avui en el Twitter, lo que m'ha escatat l'altre, però la pregunta és un porter en progressió pagant-lo i tal, o un veterà... Te'n recordes Juan vingué César, que tot mm. diem, ara César Sánchez està sí. acabat i, i, i les, el rendiment que li dona el València. Sí, home, lo de César va eixir bé, però... Uf, de categoria. Home, a lo millor demà, a lo millor demà bon dia ve la paraula. El València busca un porter contrastat. Sí, sí no busca qualsevol porter perquè, bueno, i se porter ha ser el, el titular en l'inici de, de Lliga, en la prèvia de la Lliga de Campions i en les primeres jornades d'eixa de, Lliga de Campions si el mhm. València accedís a la fase de, de grups, com esperem que, que així siga. A partir d'ahir, pues, mala sort per a per a Alves, el futbolista no li havia sentat massa bé la competència amb Guaita. En el moment eh, Alves se desfà d'aquesta competència, és millor porter. A hores d'ara es, eh, es lesiona i el València va tornar, perquè no té més remei, a clavar competència en ese, en ese vestidor en quant a la, a la porteria. Així les coses, Manolo, pues, pronte probablement tinguem notícies, però el València està buscant en el mercat un porter eh, contrastadíssim. Sí, sí, i tan contrastat com està buscant el València després de la dolentíssima sort, eh? El València ha tingut dos, no ha tingut lesions greus en tot el campionat, a la fi ha tingut dos, però mare de Déu, quines dos, eh? Sí, fonamentalment sí, la de... Sí, quatre. Dol la de André, però dol més, s'entén que per al futbolista la de, la de Alves són sis mesos, mínim, mínim, sis mesos per a recuperar-se, i posa-li un altre mínim també per a, per a tornar. Parlem de que fins novembre, desembre, Manolo, en el Alves, millor dels casos. Alves no estarà en, en condicions de defensar la porteria del, del València. Per tant, és un problema més per a un futbolista que havia sigut dels millors portes del, del campionat, entre els tres, dos millors portes del, del campionat, entre els tres millors futbolistes de la plantilla del, del València, que se n'anava amb la selecció del, del Brasil a la Copa Amèrica i que tot això pues, se li va trencar en una desafortunada acció en los Juegos Mediterráneos de, de Almería. ¿Sabes una cosa que... Eh això va ser el primer que me, que me vingué a la ment quan se lesiona en, en Almeria. Com me dius tu, des de baix, que ja apuntava a la lesió a, a que era lligament encreuat, mm. me recordo el dia que l'entrevistàrem, lo content que estava que l'havia tornat a, guanyar, a, a cridar la selecció a d'ell, després de perdre's el Mundial, i ara que anava a la Copa Amèrica, pues bueno, seria, seria torçut la Copa Amèrica <laughs> i ja bueno, la temporada que ve a, a Diego Alves, però a voltes el futbol és així eh, injust. Sí, era una temporada fantàstica per a, per a Alves, tot eh, era positiu per a, per a d'ell i bueno, va tindre la mala fortuna de que en l'última jornada de la, de la temporada jugant-se a més el que estava jugant-se el, el València pues, i se xenoi se li va trencar i a partir d'ahir Manolo pues, molt de temps de recuperació per a, per a un dels millors futbolistes de la, de la Lliga i de la plantilla del, del València sense dubte molt bé, doncs eh, això pel que fa al València Club de Futbol, si te queda alguna cosa, bueno, que el dimecres hi ha el amistós contra el Columbus Crew i que abans eh, està ixe acte en la ONU, el València rebrà eh, ixa consideració de eh, eh, de UN Women perquè per al València Club de Futbol, pues, doncs, segons és la idea de Madrid Salvo, suposa molt. Sí, i a més a la presència ixe... Ese en ese acte de les Nacions Unides de dos llegendes del, del València com Mario Kempes i com David Villa, no? el València va estar ben representat en ese acte en el que bueno, pues va tindre la fortuna de de lluir esa eh, escarapela, perdida dir d'alguna forma, de, de la ONU en la seva samarreta per la pròxima temporada. Sí, senyor, la del eh, conjunt del eh, València Club de Futbol, quins dos animalets va juntar el València en aquest acte. Mario Kempes i David Villa quasi res a l'aparell. Bueno, eh, Salva, això perquè fa València, ara entrarem en temps de debat de tertúlia d'anàlisi eh, en tot el que ha dit el president i en més coses, eh, però abans ja que parar d'un llevant que tancar eh, la temporada el, el dissabte contra l'Elx, que ya te dates de la segunda pretemporada, que comienza el 6 de chuliol, que arranca en Buñol, deis en mano a Oliva y dais a Hermelo, a Holanda. También es un clásico en el levante, lo de Hermelo. Sí, lo de Buñol, lo de, lo de Oliva y también lo de, lo de Hermelo, futbolistas granotes, Manolo, que ya están de, de vacances Y ahora es dar lo que sembla es que es prepara pues, es una revolución. dins de la, dins de la plantilla, que va tornar a, a dirigir Lucas Alcaraz, que va tornar per damunt d'ell a decidir en quant a altes i baixes, eixides, entrades, etc. Manolo Salvador, jo em sembla que van haver més diners a l'hora d'apuntalar un nou equip per a la pròxima temporada. Hi ha molts assumptes en, en l'aire respecte a diferents eh, futbolistes, però la intenció és la de que el Llevant de la pròxima temporada pues, tingui una cara eh, radicalment diferent a la que ha mostrat en esta campanya, encara que el tècnic eh, siga el mateix que no és altre que, que Lucas Alcaraz. Però bueno, eh, també estan de vacances ja els futbolistes, estos sí que ja no tenen cap tipus de d'amistós i a partir d'ahí, el 6 de, de juliol, pronte, pues van a tornar al, al treball i repartiran ah, aquesta ah, feina. És, és quasi més i mig de vacances, eh? Sí, bueno, si ho mires bé, com que la temporada també acaba pronte... No, no, sí, sí, té raó, té raó. Entre el 6 i el 8 solen tornar últimament les plantilles de primera, de primera eh, divisió, torna el 6 el, el Llevant, que ja tenint en compte lo pronte que acaba la temporada i lo pronte que arranca la, la pròxima, pues es, es normal, es una data de, de tornada, diríem, normal. Buñol, Oliva, Hermelo, ahí treballarà el conjunt granatà. Perfecte, pues, eh, això en quant al Llevantón Esportiva. En quant a València Bàsquet, eh, ja té els horaris confirmats per al partit de quarts de final de la Lliga Andesa davant el domini en Bilbao. Arrancarà el tema el dijous 28 de maig a les 8 i mitja en el Bilbao Arena primer partit. Segon partit en València el dissabte 30 de maig a les 6 i quart i cas d'haver-ne un tercer partit s'esperarien al dilluns 1 de juny encara en data sense confirmar. Recorde, el primer el dijous 28 a les 8 i mitja a Bilbao, el segon a València a la Fonteta el dissabte 30 a les 6 i quart el tercer, si fera falta, esperem que no, perquè València Basquetat ha guanyat els dos primers, seria en Bilbao el 1 de juny, encara sense data. Tanquem la primera mitja hora informativa i entrem en el terreny de debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Així, a Esports 97 nit, en la 97. de Ràdio. 97 nit, La Tertúlia. 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi així a Esports 97 nit, en la 97.7 ràdio, amb Sala Fogo de Continuació des de la primera mitja hora. S'incorpora Jaume Ortí. Hola, Jaume, què tal? Bona nit, com estàs? Muchas noches. Com està vostè? Bé, expectant un poquet, a veure. Expectant, <laughs> que és, és per estar expectant. I imagina que eh, tancant pàgines ha d'estar eh, Julián Montoro, que de seguida apareixerà per, a, per així, per eh, l'estudi de la 97.7 de seguida. Ell ve Sempre apanyé, però, però arriba, no, me. Sí, sí, no falla. Bueno, pues, eh, com diria aquell, que és una paraula molt valenciana, tenim canyarets, senyors, amb el tema Otamendi, amb el tema Eugenio López, encara que, si Contunet ha estat este migdia el seu representant, en lo de València, ja que dir que més Contunet encara ha estat no nata, la 97.7 Ràdio. Pues ja està. <laughs> a una frase, pues una altra, i d'alguna manera el que està clar és que això és com les falles, que al dia siguient de la crema ja estan començant la pròxima, bueno, pues anem a veure, anem a quedar-se en lo positiu de la informació i el que diu el president, pues ahí està, i bueno, anem a aclarir-se a veure d'un viatge. Ho ha dit perfectament Jaume, una volta s'ha cremat la falla, en el sentit de que va acabar la temporada, pues va, fa fa unes poques hores pues, eh, ja se treballa en, en el monument de la pròxima temporada Vull dir, eh, no hi ha altra altre, eh, que, de veres és, el, és que és el, el futbol ja més jo crec que en el, en el València en el València mm, actual en les pròximes setmanes i en les pròximes hores se van a manejar moltes coses però Salva també no és el València soles també no, no, la resta equips. de club, mira el Madrid el Madrid també ha comença bo Madrid avui s'ha encarregat a Ancelotti, no? Però sí. això vol dir que també ha començat sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. sí, sí, sí, estan buscant artista sí, eh? sí, pel monument. Sí, sí. Encara que crec que el tenen triat, eh? I el coneguem per a bueno, ser l'artista. però estan buscant-lo. <laughs> jo crec que el tenen més lligat que una altra cosa. El que passa és que precisament i a més és que estan, està molt bé que has dit això està en consonància perquè l'artista que està buscant Florentino eh, pot clavar al Nàpols en la prèvia de la, de la Champions si és aixina el València per coeficient UEFA evitaría el Nápoles, pero si es la Lazio la que entra finalmente en Champions, sí le podría pertocar al Valencia en la previa. Ya, pero... Está, está... A ver, cuál lo millor que entre el Nápoles y el de Italia te'l lleves damunt. Preferís Nápoles a Lazio? Preferís que me a tocar Itàlia. Ah, bueno. Ah, bueno. Això... Ah, vale, esa la lectura perfecta. Bueno, avui la Roma li ha guanyat a la Lazio i afavoreix la teoria que acabes de de, de dir de que té, més, té possibilitats ara, no les tenia, però ara té més possibilitats el Nàpols d'entrar en, en Champions claro, que la Lazio després, de la, després de la victòria de, de la Roma. Eh, ah, bueno, bueno, repetís, repetís, que no, que no està millor el tema. Té més opcions. Ara. Té més opcions al Nàpols de ser el Champions. Nàpols, correcte. Després sí. de la victòria, avui la Roma davant la, este. davant la Lazio. Sí, sí. Al perdre la Lazio, no? Pues sí, d'alguna sí, manera... Sí. Són equips, un nivell molt paregut, pensa jo, per tant... N'hi ha més per a triar, o sigui, així mos deixen. En la teua època, Jaume, jo recordé, eh, establint paral·lelismes més o menys semblant, tu encara crec que no eres president, però ja eres vicepresident de València, quan eh, aquells... Eh, aquelles eh, diatribes dialèctiques en la línia de flotació del club que habitualment oferia Gustavo Mascardi quan venia a parlar del Piojo jo en aquest tema d'Eugenio López i Otamendi el veig molt semblant tu que ho visqueres des de dins i que segur t'ha tocat lidiar amb més d'un representant de dos, m'agradaria que donares la teva opinió sobre el que ha passat en el dia d'avui a Motamendi i què penses tu eh, que ha de fer el València, si ha obrat bé, si no ha obrat bé, la, la, la veu de l'experiència en aquest cas ens avala tant així. quan s'han produït les notícies en un, per un puesto i d'alguna manera la, el retorno per part del club, jo no tinc ara el 100% de d'informació, sí que tinc que la informació que se va produir en l'època de de Mascardi y te puedo decir que yo este señor de ara no lo conec Mascardi de la fama que tenia el Valencia se porta de chapo, y en el caso de Fabián Ayala se porta como un señor. Sí, pero, pero en el piojo apretaba, ¿eh? Bueno, bueno, yo estoy hablando ahora... de... Eh, no tornaré a Valencia si no se aprende una horchata le le en lo del piojo... yo te di que este señor, ya te que la fama no era això, pero sí que te di que ni han detalles que también hay que ser cuando un señor... li apliquen coses negatives, jo tinc que dir també no, altres clar. que han sigut positives. I este senyor, el tema de Fabián Ayala, quan ja teníem l'acord i tot, pues, un dels seus ajudants pues, va dir que el contracte tenia que ser en euros i nosaltres, en la conversació que en aquell moment estava Vicent Andreu i jo, eh, havíem quedat en que seria dòlars uh mhm. -huh. i d'una manera Gustavo Mascardi va deixar en evidència a l'ajudant dient que no, que ja havia donat la paraula en dòlars, que eren molts diners la diferència, y eso se hacían doblas, por lo tanto... Eh, ¿Era Fernando Hidalgo? El, ¿Eh? el, ¿Era Fernando Hidalgo? ¿El hecho de Mascarri? No, no. Es, es, es, el representante de Piatti. Ah, Matías, clar, Matías Aldao. Matías Aldao, sí, ah, correcte. Matías Aldao, sí, sí, I ell sí, volia, sí, clar, sí, pues, defendent el seu pavelló, però... I se va criar a l'ombra de, sí, de Mascarri. Sí, després ja va per si ah, mateixa. Deberes, Però sí que és cert sí, sí, que deberes, quan vingui aquest compromís, pues, el, el que era jefe verdaderamente y el, el dueño sí, sí. de, de este bufet de representants... Mm pues va deixar, lògicament, eh, l'acord quin era. mm. tant, dic, eh, al marge de l'orxata, que va ser una frase molt famosa, <laughs> quan hi ha un senyor que també complís la paraula, també ha que dir-ho, perquè en aquest cas se porta com tocava. mm -hmm. Jo al voltant també ho he comentat abans, Manolo, mm, o també ni no parla, no crec que parle, no i però també en parla el seu representant perquè és el seu representant. I a partir d'ahí, moltes voltes, el treball brut el fan els, jo... El fan els representants. El futbolista, eh, podem estar d'acord no, en les declaracions del, del, del representant, però bueno, jo no me crec que també no estiga al tanto de les declaracions del seu representant. No m'ho crec. Jo sí que... Al contrari, crec que també era conscient sí que és cert... de les declaracions del seu representant, segur. Sí que és cert, Salva, que el diumenge en Almeria, quan comença la graderia a, a cantar-li Ota, quédate, Ota, quédate, Ota, quédate, ell eh, sí que és cert que va allí que, però, però no fa cap gest d'agraïment de... És, és, va allí en, en plan d'agraïment sí que hi ha un agraïment però no hi ha cap gest que t'induís a pensar de està responent a la gent i l'està tranquil·litzant no, va ser tot molt, molt fred i, i després de veure el que ha passat en el dia d'avui pues, t'expliques una miqueta més el per què no hi, ha, eh, no hi hagué un gest més eh, d'apropar-se eh, a la gent eh, o que estava tot molt mil·limetrat. Bueno, hi ha, hi ha futbolistes que són més xelats que, que altres i en este cas, pues, no sé, jo crec que també és un futbolista molt, molt xelat uh mhm. -huh. i és molt professional i a partir d'ahí pues, la seva feina, i la seva celebració, pues, va ser molt... molt Gelat serà quan se dutxa, no? Molt professional, <laughs> quan se dutxa. Sí, sí, correcte, sí, sí, sí. no, no, no, en no. Ell, és, ell, ell no és un tipus que faig... A eh, més, crec que ho, no, ho, no, ho he contat. No és un tipus que faig excessivament rogle en el vestidor. No, ell té un parell o dos de companys, però... No me referís que això, me referís que per lo que més el coneguem és quan juga en el no, no, València. No, quan juga tot és. Això diu que és xalat i, i ahí... Professional. Pues, ahí quan se dutxa és xalat. Però bueno, és un jugador, no dic que siga... Simplement que és un jugador agressiu en la manera de comportar-se sí. i lògicament fa defendre perquè el, eh, la paraula defendre ja obliga un poquetet a ser contundent, sí, sí, sí. adelantar-te al contrari i més o més Escolta, era la pel·lícula que no? Professional, muy professional <laughs> Sí, exacte Per manquinya, un clàssic Ja està per així Julián Montoro, el director de Superdeporte Hola Julen, què tal? Bona nit Hola, bona nit Com estàs? Bé Bueno de qué, va, de qué va la nit? Home, <laughs> tu per on arrancaries? Jo acabo <laughs> d'arribar. Tu, tu que tens un diari, no sé. tu que tens un diari, tu per no arrancaries? Jo acabo arribar, eh? No, <laughs> estic fulla, aquí, eh, estic així pa lo que mane, fulla, va, pa lo que mane el, ah, el, el director del programa. Eh, yo, el... lògicament, l'actualitat més que el director del programa és la que mana i lògicament conduís a, a Otamendi, al principi d'acció i reacció del que ha dit Eugenio López i del que ha respost hem pogut sentir així en Esports Junior han el president del València Amadeo Salvo contestant jo crec que amb molta claredat al representant del futbolista el que sí crec que podem convindre els tres és que hi ha alguna cosa que no ens quadra vull dir Totalment. i a mi el que no m'enquadra és, és el comportament del futbolista. No de que vull ganar-se'n o no, jo, això vull dir que... No quadra, anem a veure. En lo, que no me, lo que no me quadra és que deixa el seu representant que ataque d'esta manera la València. Per això dic que no quadra en quant a la manera de comportar-se el jugador, el seu liderazgo, la seva aportació al València i s'entrega, és que no té res que veure en la manera de comportar-se i les paraules que diu el representant. Per això el eh, que tu dius és clar, algo falla, no se correspon. Entonces el representant podrà defendre els interessos, però això és una manera que no té la línia d'actuació del seu representat per, per Arrés res Home, no serà la primera vegada tampoc que, que un Però, representant... Claro. Estàvem parlant de la de Mascardi i el Piojo, te'n recordes? Que un representant... Eh... Arrea, claro. arrea. Mm, no vaig a dir enganya al seu representat, però sí, a lo millor va en una línia que no és la que la que jo crec que li interessa al jugador, eh? O sigui, no, claro. jo... Eh, jo crec que ja portem molt de temps i, i saben llegir les paraules i les coses que diuen uns i altres no? uh mhm. -huh. quan, quan un suor diu que jo estic molt, estic molt feliç així i estic molt identificat en el club això traduït vol dir que si així tinc dos i me donen 2,5 pues a lo millor me quede ara si, me do, si tinc dos i me donen 6 eh, la filosofia de vida canvia radicalment, el concepte de felicitat canvia radicalment, no? El concepte de felicitat canvia radicalment, eh... crec que és una fase molt encertada. Entonces... això, això és una evidència, i també el que hem que tenir clar és que n'hi han tres actors, quan hi ha un tema de contractual d'un jugador, intervenix el jugador per part de per part d'ell i després eh, el que també interpreta la part contrària és el club uh mhm. -huh. però n'hi ha un senyor que normalment tenia que tratar de defendre el jugador i el problema és que a vegades eh, passa la línia roja i a qui se defèn és a si mateixa entonces uh mhm. -huh. no fa la llavor adequada entonces se sobrevalora la seva actuació personal eh, interessa i no fa la seva feina primer és defendre el jugador i oblidar-se un poquet que jo, jo sóc el primer tu eres, en este cas eres el tercer i fent el teu treball i això ha que dir-ho per bé, Bueno, pues eh, això que passarà el dia d'avui, eh, eh, què vos sembla la... En este cas ja l'he preguntat a Salva ja, i el Jaume, què te sembla la ràpida i eixida al tall, com si fora un defensa central de, antic de, de Salvo per aixar clars els conceptes? Mm, jo pense que mm, la gent ja tenia clar quin era, quin era la manera de pensar i quina és la postura del València. Jo crec que ja n'hi han proves suficients per a, per a uh mm-hmm. -huh. pensar que si el València adopta una postura forta respecte a un jugador, en el cas de que se done, perquè no s'ha donat, o sigui, no n'hi no ha una oferta que sí, però n'hi ha uns precedents vendre. Eh? de l'actuació del València per això dic que, que, que n'hi ha quan li tiren un pols jo crec que clar, és vols, guanyat, clar, per això eh, vull dir que l'estil jo... el senyor representant del xogor tindrà que saber en qui se tindrà que tratar i tindrà que ficar el, la mà i apoyar-la i a veure pols també el representant porta prou mesos eh, Manejant. tirant xinetes Manejant. ja veurem que Nicolás que... va tenir ofertes i el València sempre li ha dit el mateix que vengan quan eh, vengan quan vinguen les ofertes pues, pues, pues, debatirem direm que sí, direm que no entonces uh -huh. si, si tu si tens algo que dir portes una oferta o que la porte el club que estiga interessat i parlarem o no parlarem però bueno, este home Mm, en lloc de portar una oferta el que se'n va és a parlar en la ràdio a mi això ja me diu coses això ja me diu està coses. forçat una situació que no... O sigui, no Està forçant, és evident que està forçant. Sí, perquè d'alguna manera eh, n'hi ha una cosa molt clara. El València, al marge de que es pols, es, es juga i es guanya, uh mhm. -huh. hi ha una altra cosa que en este tema està molt ben estructurat eh, diguem la càpsula del jugador, per tant tirar pulsos en este clar el València ho té eh, més fàcil que en altres circumstàncies encara per tant ell sabrà el que fa però el camí que ha agarrat no, no pensa que li va beneficiar res a d'ell i de i, i, i al Chuar, i això és el tema és lo preocupant 12 i 4, anem a fer la primera pausa per a la publicitat per cert, avui mm. és l'últim dilluns de l'any que ens acompanyen els amics eh, de Ferto Pejot, Satisferto que diuen ells els satisfertos són nosaltres que gent ens hagin acompanyat tot l'any, esperem que estiguen la temporada que ve amb nosaltres i lògicament significa que avui acabarem amb els gols amb els tres últims gols del València sobretot a mig últim ah. gol de Paco Alcácer que mos dona la vida, perquè a mi se me n'anava per la boca. Jo estava en aquesta cabina, <laughs> Folgado me mirava i tenia por, <laughs> perquè jo estava com com un, com un lleu en una, en una gàbia. No feia més que pegar voltes, contava lo que veia, però me feia creus, me feia creus. A la fi, Paquito Alcácer mos dona la vida, una volta més. Així eh, que avui acabarem amb els tres gols del València. Per cert, eh, vull agrair la eh, acollida que ha tingut entre tota la gent eh, i gol de Paco Alcácer, Eh, vora 2.000 descàrregues en podcast, és una autèntica animalada, moltíssimes gràcies per estar ahí a tots vosaltres i continuar recolzant este projecte que poc a poc se solidifica i va creixer. En 12 i quart tinc dos preguntes per a vosaltres després de la pausa sobre Otamendi, però no vos les dic perquè no aneu pensant les respostes. Ara, en quan tornem de la pausa, vos faig les preguntes. Vinga. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Sed de barbacoa muy futbolero con Super Deporte maletín profesional de cinco piezas para hacer de sus barbacoas momentos inolvidables. Delantal, espátula, tenedor largo, pinza y manopla. Todo con una imagen muy futbolera. Por solo 14,95 al comprar el diario Superdeporte. El próximo domingo 31 de mayo, la cartilla del set de barbacoa. Superdeporte, somos tu equipo. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Esports 97 NIT, la 97 de ràdio, el teu equip, la teua ràdio, i lògicament eh, eh tenim que fer-vos dos preguntes. Una d'elles m'ho està responent la gent en el Twitter, arroba esports 97 nit. Senyors, a hores d'ara, si se terciara per a poder quedar-se el futbolista així, encara faríeu una oferta de millora de contracte per a lligar al jugador o després de com s'ha comportat el seu representant eh, això se descarta Otamendi? Sí jo crec Manolo, que el València tenia clar que per a que Otamendi es quedara eh, hauria de fer-li una oferta i una millora mm, contractual jo lo que, lo que entenc després del, del raig que vull pegar al representant és que eh, molt probablement Manolo eh, la situació se precipita respecte a, Otamendi i l'oferta arriba en els pròxims en els pròxims mesos. La del València dius? No, no, l'oferta de, de per fora. a comprar al futbolista, jo uh -huh. crec que mhm. sí. Jo crec que lo que jo detectava és que en València lleva molt de pessimisme al respecte d'Otamendi. És cert, contra l'Evelis el passat. I lo que avui ocorre és que el València eh, se cabreja després d'escoltar al, al representant, però abans de les paraules avui del representant, el València ja era molt pessimista respecte a, Otamendi entenia que podia convèncer-lo amb una millora contractual, però també sabia que va ser complicat. Que si, que, que, que si arribaven les lliures tant de, de la Premier, evidentment, ahir el València no podia competir perquè no té encara el suficient poder econòmic com per a competir amb, eh, amb la Premier. Però jo crec que el València en aquest escenari sabia que se tenia que manejar. No comptava probablement amb el raje del, del representant. És que no feia falta, eh, independentment I, de lo i que... que el representant fora tan contundent, però el València busque. sabia que este era un escenari que més pront o més tard tenia que enfrontar. Però l'escenari és el Mira, Jo crec, salva, bueno. jo crec que és al contrari. Jo sí. crec que el que se cabreja és el representant, perquè arriba a la conclusió de que el València no va vendre a Otamendi si no és per 50 clar, clar, o clar, més clar, clar, clar. entonces com ell pensa o sap que no va tindre eixa oferta per 50 quilos, pues agarra la via atra. I, bueno, i a partir d'ahí... Pues, jo crec que té, jo, té una base jo, important. Jo, ara, ara, mm, si tinguera que fer-li una oferta a Otamendi per a continuar, que supose que el València, si se queda al Chor, la farà, jo el faria patir un poquet. <laughs> Bueno, a vos, a vos te vas acabar fent patir ella tu, eh? Pues no, 50? però, Manolo, n'hi ha una cosa... 50? N'hi ha una cosa molt clara, és... Eh, de, les declaracions del representant no se corresponen en una actuació normal en, el, diguem, en la quantitat que té el València assegurat per a que el jugador se l'endue. Per tant, el que ser dues coses. Una, de que vull parar la càpsula, que pareix que, que no, i la segona és que el jugador vol anar-se'n. Si el jugador vol anar-se'n i seria entendible perquè li fan una superoferta però tindrà que passar per taquilla i el València ha d'estar tranquil que en este cas, en este jugador està fet de categoria quan el representant està rajant està forçant una situació que solament el que diu ell és que no pot ser altra cosa si volguera i estiguera tot arreglat eh, vosaltres penseu que diria això? per a res si és el Manchester ja pareix que ve de patinar en el Borussia en el Hummels pareix Claro, no, i l'altra o sigui, corna... No estic allí per, per saber exactament Sembla com que el tema coses, el tema ficat una miqueta agre, sí. Però ja ha patinat allí perquè no ha arribat a lo que demana. És es que no, no és ¿eh? normal. I el Borussia, pues, eh, ha fet lo que té que fer un club plantar-se important i senyor, igual, igual que, que el València. defendre lo seu, que és lo que té que fer el València i lo que està fent. Mm -hmm. Bueno, pues eh, això és una de les eh, situacions de... De totes formes, també... Quan ve Riuas, a veure lo que se fiquen, les compartes. Les compartes... <laughs> sí, sí, sí. Eh, sí, sí pues sí. se fiquen les compartes perquè no... Perquè l'aigua no eh, vese i, i, i ja, ja que entrar. És, per tant, aquí el senyor que diu el que vulgui i, desgraciadament, per el jugador no li està fent d'un bé. Eh, això és la, la primera pregunta que vos tenia que fer i la segona pregunta, al voltant del que sotament, lògicament, és... Eh... Ara bé, jo torno a dir el que he dit abans, vull dir, a mi m'estranya que Otamendi avui no estiguera totalment assabentat de lo que anava a dir el seu representant. Jo crec que sí que estava. I vaig a dir, i vaig a dir més, eh, me, me recordava eh, el compi de Super eh, Pasqual Garabuig, que és cert eh, que a lo millor tampoc estan d'estallar este jugador ja estigui enfrontat en l'Oporto. Amb el qual, pues, home, sembla que en la primera volta que en el seu modus operandi eh, tira alguna carta de la baralla que no és la que tots pensàvem o la que tots intuïem per la noblesa que ha exhibit sobre el terreny de joc, a lo millor fora d'ell, pues, eh, és un futbolista que utilitza tres armes. Jo ho deixo ahí. Com a futbolista, un fenomeno, Vamos, indiscutible. Sí, però... De les millors centres que jo he vist. Però Manolo, no podem perquè el representant siga un impresentable uh mhm. -huh. donar peu però, a què pensa. El representant del trial futbolista, eh? No, no, bueno, això, sí, és, això no bueno... que veure, però un pot tindre un abogat i perquè els fets d'un abogat no vol dir que la persona siga com l'abogat. Hi ha xols no que són més manejables que altres, eh? Perdona, eh? N'hi ha jugadors que són més manejables que altres, ah, Hi ha jugadors que són més innocents que altres, parle fora del camp. O el, o el estil de representant, o que bon, n'hi ha eh, representants que eh, són com habitantes, en casos que se comporten com toca, i n'hi ha altres que fan jugades que no els importa el jugador perquè se li no faria aquest número i en tal de conseguir els objectius que segurament no ha lograt de manera normal. Bàsicament, per eh, eh, anar directes a la qüestió, que ja és l'última nota, i ja parlem de futbol que també toca. Ja. Eh, senyors, eh, en anàlisi fred, penseu que també serà el central del València en la temporada 2015 2017 A, a mi m'agradaria. Però... Home, si arriba una oferta de 50, no. Si no, però jo, el València digue, no, digues les dues coses, Salva. L'oferta de 50, que el jugador vull anar-se'n. El jugador jo crec que vol anar-se'n. Ah, no, bueno, ah, no tinc clar, dubtes. Pues Després del que avui el representant, ja, no, no tinc bueno, però ja estem, ja estem donant... Però ja no el tenia tampoc. Però eh? el representant està fent igual el seu paper i el que jo, vol és aconseguir l'objectiu. Jo crec que el futbolista se'n vol anar. Bueno, pues si digues... I el València ja era conscient però, de que el futbolista se'n volia anar. Pues estaràs d'acord que són les dos eh, primícies que fa falta para que claro, el jugador se vaya. Claro. Uno que pague pero, la segona que Pero que si no arriba... El si club, no arriba, claro. el jugador se quedará se te si al València li interessa. I té que doblar, ja, exacte. Pues ja està. Ja, jugar, a més, la, sí, sí, sí, sí, això no. s'utilitzava molt no de... Ah, jugar. Claro, no té una altra. Ja està. No ho sé, Manolo. Hòstia. <laughs> Eh, eh. Te tinc que petar-te, tio. No ho sé, no ho sé. No ho sé. Ojalà, ojalà estiga i siga el millor i siga el millor jugador de la Champions l'any que ve. Ojalà. Bueno, pues eh, falten 5 minuts per arribar a les eh, 12 i mitja i és moment de canviar de temps. Jo crec que ja tot el que teníem que dir. Per cert, eh, alguna coseta més que ens ha deixat Amadeo Salvo en l'entrevista, que ha de seguir la tindreu penjada en Twitter, eh, eh en un hores, me diu Arturo, que tindreu l'entrevista. Eh, dos coses que a mi també me semblen eh, curioses per a comentar en la concurrència de les paraules del president. Mm. Eh, una referida a Parejo. No te capdute de que Parejo va a continuar y va a renovar por el Valencia Club de señores y eh, sí que... Eh, Parejo <laughs> loco por renovar. Eh, el Mateis eh, Salvo, eh? no. no. no, no, Folgado, no es de parejo, ya lo sabemos. No, no, no. No, <laughs> me referís? es que he visto un cheste ahí raro en Chaume. Ah, vale, vale, vale. Pero, tampoco eres tú el máximo defensor de parejo en esta casa. Manol Altrira vaig dir que, que, el, que el València el tenia que renovar. Que vos que digui una altra jo, vegada, Parejo. Estigui parlant amb ell i el vas convèncer fa Ah, sí? Fantàstic. Eh, I va, va dir ara que el té que Ara, renovar. en Almeria no el vas veure. Tu el vas veure? Veges algú, tu, en Almeria? Bueno, però tenen que aparèixer els importants o no? Sí, sí. Aparegué? Els importants, aparegué, a més d'ell, aparegué. Otamendi aparegué. Otamendi aparegué en Aparegué. Que l'Almeria te faci dos gols per fer-t'ho mirar. Otamendi aparegué que l'Almeria te faci dos gols... Que l'Almeria eh, te minxe el mig del camp és per a fer-te També, mirar. les dues coses. Per aparegué Parejo? Eh? Aparegué Parejo? I, I la resta? O també li aparegué? En un gol, Alcácer sí. aparegué. En un gol també. I bueno, pues, entonces, a partir d'ahí, <laughs> qui no apareix dels importants? Fegolí també aparegué. Barragán, Barragán és important, eh? Fegolí... No, Fegolí. Sí. Fegolí sí que feu el gol també. Fegolí va aparèixer, eh, per a mi. Per, per això, qui no apareix? Parejo. Parejo estigui mal, és cert. Bueno, pues ja no, està. jo no negui la <laughs> evidència. és que reconèixer. Ara, eh, igual que em penses això, et dic, qui és el màxim golejador del València guany? Parejo. Val. I qui és el màxim eh, golejador nacional <laughs> com a campista? Parejo. Val. Pues igual, eh, alguna cosa sí que ha fet. Eh, lo de Parejo, una cosa, eh, és l'únic que... En... Sí, jo ja he dit que estava vols, vols per renovar, i altre, que ja d'una manera clara, eh, avui ha ficat en esta emissora preu a l'esposo de València. La samarreta val 10 quilos. No anem a, afectar, a acceptar ni 8, ni 9, ni 7. Meriton i Peter Lim han dit 10 quilos. Si hem d'estar dos anys sense sponsor, estem dos anys, però preferís signar 3 anys 30 quilos que dos anys per 18. Jo, vamos, per, per, per lo que sé, uh -huh. eh, han hagut negociacions estos mesos i continuen eh, en uns paràmetres que se manegen entre els 6 i, el, i, el 10, i els 10 milions dependint de mm, moltes coses de, de, de fins a on eh, vol, vol eixe patrocinador involucrar-se a tots els nivells en el València no, el projecte... no, no només la camiseta sinó n'hi ha moltes coses més i bueno i, i, i eh, Eh, eh, davant de la possibilitat d'entrar en Champions eh, ara mateixa és de dir que, que, el, que el València està per, per, per, la, idea, per la idea d'apretar i, i de tirar és que si no fica una possible. referència en el preu que considera que deuen donar-li eh, si eh, naix per baix pues això va arrastrar va ser molt difícil l'any que ve dir-li eh, més de 6 dona'm en 10 a que pelear un poquet de per 10 perquè després pujar ja costa molt més. És complicat, I no crec que siguin dos anys, eh? No, a veure, ella, serà... dit, ella, ella ha dit dos per a fer una referència sí, de que sí, preferia... Sí, sí, exactament. Eh, de qualsevol manera, sí que me pareix un vot endavant quantitatiu i qualitatiu el fet que l'últim esponso que tingué el València era Ginko Solar, que estava en 3 i en Champions eh, en, variant, en variables arribava a 3 i mig i el València dient que mínim 10 és un vot endavant si s'aconseguís però i si no s'aconseguís pues bueno. és un retrocés. Vull dir, eh, diners, eh, vull dir, els comptes són molt clars. diners, Entre i... 0 i 3 i mig, 3 i mig. Entre 3 i mig i 10, 10. I això diners es paga l'IM? Pues és una bona pregunta. Perquè és molt fàcil dir 8-10, però i si no arriben, què fas? Perquè no acceptes una oferta inferior. Si no diu... arriben, entenc. Salva, qui és el que diu 10? Peter Lim i Meriton, segons les paraules de Amadeo Salvo. Pues entonces, d'alguna manera, són els que forcen per tindre un mínim i una quantitat. I si no aconseguís, lògicament, tindran que aquest dèficit que se produiria però és que eh, són els actors no, si, si ho tinc claríssim ja, sí, que en aquest cas són els que ells volen buscar una referència que sigui més alta perquè en el futur tindre ja una valoració per si, què? si acaben perquè... de comprar la Cancelo, si ho tinc claríssim bueno, pues, els... vol <laughs> dir que d'alguna manera és el que volen fer és crear això perquè després puguin pagar el que volen i m'imagino que l'any que ve tindran que veure en el pro i en contra pues, coses que, que apetisquen i que a la gent es valoren per pagar és un xoc que estan defendent-lo me pareix molt, molt, molt realista. Mm -hmm. Però també té el risc, clar, que diuen que no. Bueno, pues, pues m'imagino que algú tindran en la màniga no, no, perquè sigui atractiva i De oferta. fet, torna a dir, Wissau ha dit preferís que estar dos anys sense sponsor a vendre la samarreta per baix del preu que s'ha marcat. La virginitat té un preu, ja està. <laughs> Que bonic, que bonic eh, és això. I després d'això l'únic que podem és anar a públic. 12 i mitja, fem una pausa, tornem, llegim missatges i continuem eh, parlant de moltes coses. Així es posa l'altre sentit. Hem de parlar del bufí que pegàvem tots en Almeria, de Paquito Alcácer i de la mare que la pari, com en la retransmissió. Hem de parlar del porter, Ya que has por el, que hablar... sí, Cancelo también, no? Sí, de que parar de Cancelo, ya que parar de muchas cosas. fins a la una de la matinada encara nos queda mitja horeta así a Sports 97 nit en la Radio. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte. un snack crujiente apetitoso, natural Artesanas con pipas arte. tu snack de horno ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si estás buscando un deporte diferente para ti o tus hijos, lo encontrarás en el Club de Esgrima Mediterráneo. Sal de la rutina, mantente en forma y vive la emoción de la esgrima. Y para los pequeños de la casa, iniciación en un deporte que le aporta valores añadidos como la disciplina, rapidez, concentración y reflejos a la vez que se divierten. Infórmate de sus flexibles horarios y clases particulares en www.esgrimavalencia.com calle Justicia número 2 de Valencia, entre la Plaza Porta de la Mar y Puente de la Exposición o en el teléfono 629 629 232. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 i 32. Eh, la pregunta que vos hem fet en el dia d'avui, lògicament, al voltant de si encara li faríeu una oferta, o també després del que ha passat avui, per a eh, renovar-lo amb el València Club de Futbol o per a ampliar-li el contracte. I espera que estic tirant cap enrere. Ara sí, eh, eh, diu eh, César demasiado caro, necesitamos centrocampista, gol y un central con la marcha de Otamendi. Ens pregunten, ens diuen per así, per Chino Crack diu, por supuesto que sí, es un pilar fundamental en el equipo, yo sí le ofrecería mejorar el contrato. Quique Puchades diu, yo si fuera Lim le ofrecía un cheque en blanco. Yeah. Miguel Ballester diu, el jugador tendría algo que dir, si no parla és perquè només busca diners siga en València o en Pequín, no m'esperava això Juan Carlos Bermúdez diu eh, sí, debería ser el mejor pagado y si no ya saben, 50 kilos más IVA más Juan Mata a Munta Fisio Valencia diu primero que se pronuncie el jugador, si realmente quiere salir yo no le presentaba ninguna mejora adiós y gracias, otro vendrá eh, Avi Ramírez diu la culpa seguro que no es de Otamendi son intereses de su representante Sergio diu le llamaría para recordarle lo que firmó hace un año y si no lo quiere 50 kilos que él y su gente firmaron ya por Hummels así también voy a decir algo cuando dice que si 50 kilos es una cláusula desproporcionada, pues miren, es la que es filmar el y ahí no se le la contra el presidente de Valencia. Que busque aquí te En efecto. Leo, <laughs> que es el, clásico de James esta temporada. Leo Basito diu, eh, si no te lo esperas es que debe ser muy joven, dígale este oye que no se esperaba lo también. Otamendi Nulo Espíritu Llanto diu, antes de la rajada de hoy sí creía que había que ofrecerle mm, mejora de contrato. Después de esto, pienso que no es necesario. Tiene contrato y cláusula. Ismael García Díaz, espérate que ahora va salvo en Sport Orlando Zenit. De momento ha retrucado al representante de Otamendi. Eh, Nacho Diu, con todo el respeto, el jugador es muy bueno, pero no parece muy lúcido y hacen de él lo que quieren. Eh, Carlos Cervera Ortiz, estrategia del representante marejar, la millora así, pero dins los parámetros que marca el club. No los, no los eh, salvo ha pagado el doble de equipaje por exceso de testiculina, dicen... Jai Valero diu, si sale diciendo que se quiere ir ni oferta ni leches, si es cosa del representante, Otamendi tiene que ser el mejor pagado. Eh, mes, més eh, ...pero eh, Vicente Aliaga diu con 50 kilos Lacito y Bendy y Barcanova Alba, Bernat, Villa, Silva, Albiol mm. Mata, Mendieta, el escudo es lo primero Lluís diu o también dice o es con Matie que diga ahí el que vol ...y tot a Clarit Mercedes Pardo diu que ella sí le oferiria a Otamendi la millora de contactos... si vol quedarse... Eh, Pascual Baviera diu Te contrate en vigor, res de millora si vol anar-se'n, Con algo, mínim 50 Y el pagamento Con diga, de Valencia ale, pesetero eh, diu Henry Blanquine escoltant a sa Y en la radio diu, pues parece que Parejo también renovará con el Valencia cp 5 diu, la verdad es que pagándole 5 kilos te saldrá más barato que fichar uno nuevo Quizá también es un, quizá también es un altre debate. eh, Chufero en Málaga que diu o també en va Parejo se queda <laughs> no, no, no entes això ah, eh, sí, que és més barat eh, pagar-li 5 a Otamendi per any que fitxar-ne un central nou d'aquestes característiques això és el que diu Estrellando ja. Mm, però si, si l'has eh, si venut per quant? No, no, diu que te'l quedes i pagues. Si te'l quedes i ah, pagues. El 5 bueno. a l'any, que li pagues 5 a l'any. Limpio o sucio. <laughs> Exactament. en Málaga diu, també dice va parejo se queda, el mundo al revés. Eh, y yo creo que salvo, dijo Jesús F. López, ha sido muy claro, el palitroquero se ha equivocado, busca mejora muy grande de contrato o super fracaso. Y la gente Comienza a preguntarse Ya nombres noms de porter, señores qué es ser que en la de la historia Bueno, primer, eh, Julen y afolgados que el de Nidal costat. pegareu un bufit molt de tranquil·litat en el gol de Paco a la fi del partit, com ho visqueu? Perquè no, va ser... no, jo al fi del partit, eh? Jo <laughs> és un dels partits... Quedaven eh, 10 minuts... I un dels partits més <laughs> bojos que recorden temps, eh? I els 10 minuts més llargs, saps? De la vida. Quedaven 10 minuts i jo pensava que anava a afegir 10 més. <laughs> No, no, ferí 5 que, que, que van ser sus. 5 que ja eren, eh? La veritat és que és un partidet per curar alguns, saps? Uh mhm. -huh. Espera a curar. Ah. Jo eh, eh, ho deia durant el partit i ho torno a dir ara. Semblava que era un partit eh, ideat per un guió d'una pel·lícula de Hitchcock. Sí, S'avancen sí. dos voltes, empates dos voltes, acabes empatant en el no, 45 no. de la primera la, la segona volta. Te un jugador. Te, no, comença a marcar gols al Sevilla, se te lesiona el porter fas el gol, t'expulsen un jugador, afegeixen 5.000, vull dir, al final dius, patir, pot passar alguna cosa més? A patir este, estem acostumats ja. En, però en de dissabte no? va però, ser ja cum laude. Eh? Però l'altre dia, per, per la meua part, el, el patiment era més perquè veia que l'equip no era capaç. Ve, veia que no, no anava a guanyar el partit. Jo, jo sí que Entonces, vaig veure és un equip que eh, competís i això ja que reconeix el liu a, a Nuno una cosa d'abuelo l'equip competeix i per a mi salva l'equip per ganes de competir per la pilota parada i perquè l'Almeria era una ruïna però sí que és cert que l'equip en els moments decisius és a dir, el parell contra el Celta que pogués estancar la Champions i en Almeria a l'equip li han tremolat les cames i no ha jugat al jo vos contaré una anècdota València haguera guanyat fàcil perquè se va veure que en quant l'Almeria Tu quan se'n va, se va anar a dalt perquè necessitava Rael, guanyar Rael, el partit no, no tenia res. a la primera pum, què passa? Que a València li fan dos gols de verbena. Però, Julià... <laughs> Li fan, ell se dia, precisament... Li fan de verbena. El primer ja és sintomàtic. Li fan un gol, dos gols de verbena. Però Entonces, el primer és el que pues te fa final... mal, que és el minut 9, i ja comencem mal. Clar, per això dic que a mi me recorda un partit que el València guanyava allí, en el camp de l'Espanyol, que va ser l'equip... 2-3. Durant tot... 2-3, no, 1-0. En ningún moment, gol de la mata. En ningún ah, moment... allà és 70, dius tu. Sí en ningú moment el València dona oposició a un espanyol perquè les cames se, se notaven des de les grades i això se viu, se passa i mira que aquests jugadors d'alguna manera pues, es diuen de carrereta no? pues l'altre dia, el dia de, de l'Almeria estaven igual el que passa que sí que és cert de que les poques ocasions de gol que tinguem la defensa aquella pues eren uns patriotes perquè els pobres eren tots suplents no eren titulars i tenir un equip pues, com havien pogut però va ser un partit dràstic d'ingressar a l'hospital que més d'un ingressaria perquè això no se pot aguantar <laughs> l'únic avantatge que n'hi ha és que patires i al final guanyaràs però això, patir i després que te'n vagis carro casa no balleria, mm. això és fotut sí, la veritat és que és l'únic positiu que puc dir que al final pita l'àrbit i i está en la Champions. No, <laughs> bueno, no, la previa. No, dale. En la, la cola de la Champions. Estaba en la cola de la Champions, en efecte. però sí que és cert que eh, Eh, jo deia, fins i tot per al contem les coses que tenim la pell més dura perquè... Eh, Però és que mos passa el mateix que el Celta. Ha de ser professional en el, el, el tema i tal. circumstàncies, marcar l'equip ok i jo dic, en Almeria no passa igual Pom, consideren... el que passa és que el València pilota parada eh, fa molt de mal perquè la defensa de l'Almeria <clears throat> era una llàgrima eren sí. tots suplents val? i el València troba, gràcies a, gràcies a Déu eh, la clau, però no anar sí, però, en un drama al descans. Però el gol, el gol, si veus el gol de Paquito, tens que veure que prèviament li fan un, un passe a Paquito. Mm. O sigui, sea, que el defensa... El gol és, el gol és, és Joel, el gol naix en Joel, i no és conya, és no, no. Joel en la mà, pilota Feulí, Feulí, valor corregut a l'esquena de la defensa. Molt bon passe. Que és un passe a veure si se manté, eh? no se bon passe, però complicat. Eh. previsible sí, però... per què? perquè és el, el clàssic passe que un eh, interior de banda dona un per centre quan hi ha una defensa avançada que una defensa probablement o més experimentada o més eh, titular que la que tenia l'Almeria que entonces no, que el defensa la toca haguera, pogut reaccionar millor toca, toca Casado, és un mal control la eh, toca, és un mal control però li fa un passe perfecte, perfecte sí, a Paco sí, sí, però és un mal control però, de Casado sí. no, després, està claríssim Jaume, i després n'hi ha que definir no, eh? després, a partir oh, oh. no, no. no, a partir d'ell és mèrit a partir del mal que control sí, clar que sí. té que vindre el delanter i, i fer això gol eh? uh -huh. que el veus repetit i dius Ole, ole, sí, sí, ole. Sí, sí, sí, sí, sí. Però això és una altra història, com diem. Exacte. En efecte, bueno, pues amb tot això, com dèiem, el partit del diumenge era una, un mm. guió d'una pel·li de Hitchcock. Un dels eh, temes més dolorosos, lògicament, és la lesió del porter. El València es queda sense Diego Alves en una topetada en un futbolista de l'Almeria queda tocat i després va treure de porta i s'acaba de trencar Però completament. Ell, ell, sabia, ell sabia que estava tocat i jo m'imagino que el partit com és... Ell no, som... això no volia perdre. No, padre, perquè eh, la manera de quan ell li pega el valor i quan se lesiona, està clar que ell, ell se notava que ja estava patint, estava preocupat i se junta tot. Bueno, pues eh, el València queda sense porter. I és una evidència. Ja eh, instant després de que Salva Folgado ens comunicara des de línia de vestidors en Almeria, en els Juegos Mediterrànios, que és el que tenia Diego Alves, ja de seguida pengem la informació en el Twitter del programa, que és el València a buscar Porter. I, lògicament, se busca Porter, senyors. Totalment. En quines característiques? Un Porter a totes, en projecció, i després, quan vinga Alves, ja veurem. Busquem un veterà que en un moment donat puga solventar la papereta, i quan dic un veterà no dic un mal porter, no, és que... i que tot el món, per exemple, tinga en, en, en la ment el cas de César Sánchez quan arriba del Tottenham al València, després del rendiment que li dona César al València, eh, per a quan torne Alves eh, assumisca el rol de segon porter anem a per un porter que vinga a competir de primeres i quan vinga Alves el que més puga per ell senyors quin jo, porter pues, buscaria tu mateix has dit el nom César Sánchez mm, no. ja no, ja no, està, ja no està jugant està major ja està major Víctor Nordi Valdés jo no, jo, el nom de Valdés no és de la meva boca pues serà Víctor igual té jo portaria un porter, Manolo, eh, per a competir en Alves quan Alves, es, uh mhm. -huh. quan Alves es recupere. Vull dir, el València no pot eh, ni tornar a apostar per un porter jove, amb tot el risc que, que suposa, ni, ni portar un, un porter eh, veterà que no tingue 100% la fiabilitat de que te va respondre com en aquell moment sí que te va respondre eh, César. Clar, és que això no sempre, Home, jo, jo no sempre lo, lo, lo de eh? Chove ho ficaria entre cometes, no? Perquè eh, si, si Mendes porta a Courtois, jo... Correcte, eh? <laughs> no, te, sí. no te vas a enfadar. I, i és Chove, eh? Mendes no te, te vas a enfadar. <laughs> Mendes te podria portar a Oblak, ho, ho per, però ja el, ja el ho perquè, perquè el que siga Chove no descarta que siga un porter top, ni, ni que estiga preparat, ni... Ah, eh, és difícil, per, sí, no, perquè val, és una situació sí, no, terra, terra, complicada, terra. però... però... Porter sense experiència, me referia jo, més que... Més que com els pilotos, que, que tinguen hores de vol. Sí, exacte, que tinguen hores de vol, independentment de l'edat, té raó, té raó. Però sí, Manolo, jo buscaria un porter per a competir ja amb Alves... Un porter en les garanties de lo que el València és i lo que aspira. És que Alves, no, no cap altra cosa. Alves espera la segona volta de la competició, pràcticament. No, sí, sí. no pot no, ser. la... hasta el Nadal no va tornar. I això no sé com volta. Nadal sí, sí, o sí, més. Sí, sí, sí, o més. I això, això Nadal, és la prèvia de la Champions. Mitja Lliga. Sí. Dira-li, dira-li. Dira tota la primera si fase. estàs, la primera fase tota de la, la primera fase. Sí, sí. No n'hi no, no ha altra. Sí. Desgraciadament tu tens que fer això. Probablement a Diego Alves no li faria massa il·lusió. Per res. Cap ni una. Res. Perquè, Home, però també té que saber que les circumstàncies són el que són i el València té que tenir un porter de garanties i això, si no ho sap, vamos, segur perquè és molt responsable i jo crec que això uh, és obligat, vamos, no, el València no pot mirar ahir una altra cosa de més que complir el que toca porter de garanties pensant que té que ser el porter de València i n'hi ha un altre que segurament el fitxarem en, en enero on tu dius que serà el que teníem però Alves, el fitxarem en Alves. enero uh, uh, i després el problema ja el veurem però de moment tu ja mitja temporada no pots no fer per I després el problema per a Nuno, que ja veurem com solucionar aquest problema, que un guany eh, ha volgut moltes voltes en el 11 donar cabuda a molts jugadors que tal, pues ara en la porteria anem a veure. Jo sóc del que ha fet en guany, que és confiar en un porter, però ja veurem la temporada que ve, perquè... Sí, però aquest problema està per arribar. Aquest problema ja està per arribar, ja arribar. Però, lògicament, hi ha un segon problema derivat de... Si ve un porter, senyors, Y es la pregunta, esta sí que vos la fas, vamos, doné temps para... Pero no lleva al vez el eh, día que no lo tenía que llevar. Exacte. El día que no lo tenía que llevar. Exacte, uh -huh. en la Copa. Ah, la Copa, val, està clar. El de Copes. El de Copes, de Copes. està clar, està clar, està clar. El dia que te chuaves la Pero, Copa. Però, 12 i 45, la en l'última pausa vas de tancar això. Però pregunta. I esta pregunta sí que me la fas tranquil, per a que pugueu pensar en la resposta. L'arribada d'un porter al València després de la lesió Alves sí que t'obliga a... I és la pregunta que fem, senyors Que femen Jaume y que femen Joel. Una pausa y me contesteu, venga Hotel Calor, muy cerca de Valencia, en Ribarroja, un lugar donde podrás relajarte y dar placer a tus sentidos en un ambiente muy selecto. Hotel Calor dispone de unas excelentes instalaciones para que conviertas tus fantasías en realidad. Siente el placer de vivir sensaciones inimaginables, un tiempo donde el protagonista serás tú. Hotel Calor, calle Mistral 10, Polígono Industrial La Reba, sector 12, Ribarroja, junto a Desguace Malvarrosa. Más información hcalor.com. Este verano, si tienes 18 años o más, puedes seguir formándote para lo que estás estudiando. La DIPO y tu ayuntamiento te ayudan con más de 3.100 becas de 500 euros al mes. Durante julio y agosto para que adquieras experiencia. La Beca, Diputación de Valencia. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. En clave de Ortifus con Levante, el mercantil valenciano un documental sobre la vida de este famoso dibujante valenciano, sus raíces, sus fallas, sus viñetas sobre la actualidad y sus facetas más desconocidas, como la música. Resérvelo ya en su kiosco por solo 4,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano, el dibujante que no quiso ser banquero. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Són i 48, però en resten 7 per arribar a la final programa, perquè avui, com diem, els últims 5 minuts són per als eh, gols de la València, per als gols Ferto Peugeot, Peugeot, els últims 3 de la temporada, i sobretot l'últim que te clava en la Lliga de Campions. Senyores, senyors, i amb la resta de porters, què fem? Què fem amb Joel? i què fem en Jaume si va vindre un altre porter Home, pues a un hotel tens que quedar obligatòriament no? per això pregunto per els dos que a un no tens que quedar mhm. pues, uh eh, -huh. te quedaràs al, al millor que cregues que però és, no? tens el mateix cas que ara perquè s'ha lesionat però els dos continuarien m'imagine i fitxaries un tercer que és el que te diria la titularitat entenem no n'hi ha altra Folgado que decidís Cachotolena Manolo Joelo ¿Quiere decidir Ocho Toreno o Rufete? Oye, hombre. ¿Eh? ¿Quién ha de decidir? ¿Ocho Toreno o Rufete? ¿Qué importa seguir? Sempre, normalment... Decidir, decidir... <laughs> És el de dalt. Però, però, però Rufete i Nuno. Però, I jo. Però consultarà. No, no, i una altra persona que teniu que valorar molt que, que té que decidir que és el preparador de porters, que és molt important en aquesta decisió. Sí, bueno, però, però en la decisió, no? Sí, o sea, perquè és, jo no dic que decidisca, però en la informació per sí. qui fitxar és el que, diguem, és l'especialista en el porter Guixeta, vamos, si no l'utilitzes... Mm, eh, entenc que eixa, que, que eixa valoració el València ja la té, i ja la sap. Concreta. Per això Joel està en el València i Jaume no, no està però Jaume par però parla del, que, del porter que puga vindre, no? Claro, ah, tu bueno, dius bueno, informació, bueno. Sí, jo sí, dic sí, que ahir no, té no, que no, ver... No, pensava, pensava que te referies sentar... a la decisió entre els dos. No, no, jo no dels dos. Jo penso que és molt important el que l'especialista en porters, que és un gran porter, pues fique vas ahí diga, i és la de, de un conjunt de porters que se presentaran. No sé, porters tenim, eh? No, no, tenim, no. Nuno i Ocho Torena és dos porters. Vale, un veterano. Home, veterans tenéis dos, en efecte, en la plantilla. Nuno i Ocho Torena són dos porters. No, però ja... El, el, porters el, i veterans, vull dir, en el no... mercat, en el mercat ya en porters dice perfil. Peter Cech és un d'ells, uh mhm. -huh. ara cobra una tralla, Ai, que igual que Víctor Valdés, que cobra tralla. Però és que... Eh, de, de Casillas, una... per què no? Keylor, Nav Keylor Navas Keylor Navas també és més, més possible perquè no estan ahí, no crec que continuem molt Bueno, bueno, jo això... <laughs> Cuidado que en el Madrid a volta sembla que se va quedar un porter i se queda l'altre, eh? Recordes l'estiu passat? Volta no crec que ocórrega. Eh? No crec que ocórrega una altra volta, però bueno, és possible. Tu creus? No crec que ocórrega, però bueno, és possible. O sigui, sea, Ancelotti ja no està, vull dir. Sí, sí, no està clar. Ja, però ahí ja se sap qui decidís. Florentino. Home, tu veuràs. Florentino. <laughs> tu veuràs el titular entrenadors. Senyors, el València ha fet avui oficial la compra de Jo Cancelo, el lateral dret que prové del Benfica, per 15 milions d'euros. A mi me sembla excessiu. Crec que és un jugador eh, que té molt bones condicions, però 15 per este futbolista me sembla excessiu. A partir d'ahir, queden 4 minuts. Què voleu dir de Cancelo? es pareix normal que Florentino faça el que vulga i tire i fitxa qui vulga i encara mm, ens pareix estrany que Peter Lim no, decidisca no. fer una inversió en un futbolista de futur. A mi país el més normal, eh? El club és de... La pregunta, la pregunta a, a professionals del club és és bo, té projecció, sí, mm. pues del preu i m'encarregué jo. I punt. Perfecte. És la, és la teva visió. Salva i Jome. Doncs jo crec que se paga caríssim altra volta. I -hmm. I se li paga caríssim altra volta al Benfica. Se li va pagar molt car per Rodrigo, <coughs> se li va pagar molt car per André, se li va pagar caríssim per Enzo i se li paga molt car per, per Cancelo. I sempre és al mateix club. Jo crec que és el menys car de tots. Cancelo. Jo crec que el, més, que el menys car és André. Jo sempre... I per a mi Cancelo és un futbolista de moltíssima projecció, però sí. me sembla cara altra volta i és altre futbolista que se paga molt. A mi sempre me preocupa els precedents i quan un jugador jove que té una projecció però que té que treballar molt en ell, uh mhm. -huh. tu li marques i preu, això no és bo perquè al final diuen, buah, el València paga doblat i això és perillós. Ja mos ha passat en una altra època, tarifa fija i això se paga. Bueno, pues eh, esperem que no pague Jo sí que... Eh, en una part sí que crec que tens eh, raó, Juli, en el fet de... Eh, que, de fet, el club és de Peter Lim com a propietari... És sí, el... però això val per a tot, eh? Sí, sí, evidentment. Pagar ell... Està clar, està clar, està clar, està clar. Està clar. Ara, també és cert que... Eh, si vol vendre Otamendi, també, també el efecte, pot vendre ell, eh? En efecte, però també és cert que... Per l'import que hi vulgui, també. Què passa? Que pot fer-lo, perquè en efecte sí. és el propietari del club, ahir claro. no crec que hi hagi claro. ni un minut també sé que la resta poden tenir opinió sobre el que fa o el que no fa clar, sí, clar. correcte i a mi no m'agrada que el meu club pues, uh mm-hmm. -huh. el xulet independentment que, que tinga que pagar el, el major accionista jo uh -huh. vull que el València aprete també igual que fa en un moment donat a Mario Salvo que ha agrat i ha dit per ahir eh, no, i si teniu que passar pues, si Peter Lim fa el mateix anirà molt bé i si, si fa dir patir, te doblo, te doblo pues, ell paga però no de gairebé hauria eh? d'apoyar-se en gent que sap tratar i apretar el preu tant per a vendre com a comprar. Ei, que a mi també me pareix car, eh? Ah. A mi també, eh? Ah. Ah. <laughs> El que no me va pareixer car en el seu dia era Otamendi, però a molta gent sí que li pareixia car. Ah, això és cert, veus? Otamendi ha demostrat i fins i tot eh, en però... lo que s'ha pagat per André que dia salva André demostra també... Per rendiment, sí. Però jo, de Otamendi, mai m'ha quadrat del club que venia el preu que el aconseguiren. Per tant, això també els 12 més incentius de Mendy, no? No, no, no és incentius, no, que, que me paregui molt bon preu no, no, és per, molt bon... és. Mirant del rendiment que però, ha donat, però no, mirant... més enllà del Cañaré que s'ha muntat avui... De quin equip era Otamendi? Otamendi venia en un principi, és el que passa per, previo pas per, el, per Brasil, no m'agrada mateix. No, no, el Brasil l'oblida, de, de qui tenia... Del Porto. El Porto, el Porto sabeu l'historial del sí, Porto? Sí, sí. Vamos, el Oporto agarró con él y te digo que es un caballo de, <laughs> de carreras. Pues que, vamos. Queda inaugurado oficialmente el quién paga Cancelo. <laughs> no, no, no, no, no. sea lo que pasa? Que pera veo pera mal, ...cuando una cosa agrada o no ...me es igual, no me agrada ser cansino. Si algún día que preguntar quién paga Cancelo, preguntaré. ...pero no faré 200 programas preguntando... ...durante 36 minutos quién paga Cancelo. no creo que se ha fallado... Qué Qué diga? Fontoro, moltíssimes gràcies. Vale, bona nit. Jaume, moltíssimes gràcies. Folgado, moltíssimes ah, gràcies. Adeu. Senyors, anem a deixar-ho així, i com vos dèiem, anem a deixar-vos amb els gols del València Club de Futbol. Els últims 3 de la temporada. L'últim, el que dona la Champions. Els gols amb els amics de Ferto Peugeot, que han sigut el nostre patrocinador i que ens han acompanyat durant tota la temporada i als quals donem les gràcies. I sí que amb Ferto Peugeot vos deixem amb els gols. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Rodrigo de Paul en la conexión argentina al primer pal. Sorprendente, entra como un obús. Nicolás Otamendi amb el cap. No li dona temps ni a reaccionar al porter Rubén. Empata el partit per al València. Ha marcat Otamendi. València 1 ha marcat Otamendi Pensar Rodrigo de Paul desde el cuarto el cercle. Ahí va Rodrigo de Paul, ahí Culper Gaya, Gaya desde el área, Gaya que la pot al segundo pal, la de René, espera, gol, día 2, Valencia fegulí 2. ¿Dónde debo ir debo parar? Rapid en la era Fegulí, la de Paco Alcácer, pero ahí va la pelota para Alcácer, Alcácer en el Alcácer, Alcácer, Champions, gol de Champions, gol de Champions, gol de Champions, gol de Champions, gol de Champions, gol de Champions, gol de Champions, gol de Alcácer, gol de Alcácer, gol de Paquito, gol de Champions, gol de Champions, gol de Alcácer, gol. El Valencia patrocinat per Ferto, oficial Peugeot en Torrent y Silla. En una de las 50.000 pilotes perdudes per uns i altres, arriba la pilota Fegulí, a buscar la l'esquena de la defensa que erra, porque la defensa de Almería es de cartró pedra, como el decoraz de las películas del 50. Es defensa caigut en terra, i el mama no falla el de siempre no falla Paquito, que nada al 27 kilos, pero tiene un valor extraordinario, Este gol de Paco Alcácer para posar per al Valencia Almería 2 en el minuto 35. Adeu per a la fi. El Valencia torna a ser de Champions. Almería 2, Valencia Visca la mare que t'ha el Paco. 3